Ceturtā lekcija Nākotnē audzināšanas un mācīšanas darbā sevišķi īpašu nozīmi jāpiešķir gribas un rakstura veidošanai. Vienmēr gan tiek uzsvērts, to dara arī tie, kuri nedomā par mācību un audzināšanas būtības atjaunošanu, ka griba un raksturs audzināšanā jāievēro īpaši, bet īstenībā šajā ziņā par spīti visiem labiem nodomiem nekas liels gribas un rakstura audzināšanā nav panākts. Tā nokļūst arvien vairāk un vairāk tā sauktajā gadījuma varā, jo nav īstas izpratnes par gribas patieso dabu. Ievadā mēs gribētu piebilst. Tikai tad, kad patiešām iepazīst gribu, var iepazīt arī vismaz daļu no pārējiem rakstura elementiem, daļu no sajūtām. Mēs varam uzdot jautājumu, kas tad īstenībā ir sajūta? Sajūta ir ļoti radniecīga gribai, Griba, es teiktu, ir tikai īstenota sajūta, un sajūta ir aizturēta, neizpausta griba. Griba, kura vēl īsti neizpaužas, kura vēl paliek tikai dvēselē, ir sajūta. Noklusināta griba ir sajūta. Tāpēc sajūtas būtību var saprast tikai tad, kad izprot gribas būtību. No maniem līdzinējiem skaidrojumiem jūs jau varat saprast, ka viss, kas dzīvo gribā, dzīvē starp dzimšanu un nāvi neizveidojas pilnībā. Cilvēkā, izpildot gribas lēmumu, vienmēr paliek kaut kas pāri, kas dzīvē netiek izsmelts līdz pat nāvei. Paliek atlikums, kas dzīvo cilvēkā tālāk un kas tieši no katra gribas lēmuma un gribas darba turpinās cauri nāvei. Šis atlikums jāņem vērā visā cilvēka dzīvē un it īpaši bērnu vecumā. Mēs zinām, ka aplūkojot cilvēku pilnībām, mēs viņā saskatām fizisko ķermeni, dvēseli un garu. Vispirms piedzimst miesas ķermenis, vismaz tā galvenās sastāvdaļas. Sīkāk par to jūs varat atrast manā grāmatā Teozofija. Fiziskais ķermenis tātad tiek iesaistīts iedzimtības plūsmā, saņem iedzimtās pazīmes un tā tālāk. Dvēseliskais jau ir galvenokārt tas, kas no pirmzimšanas esamības nolaižoties miesas ķermenī, savienojas ar miesīgo. Bet garīgais mūsdienu cilvēkā, tāls nākotnes cilvēkā tas būs citādi, īsteni ir tikai kā aizmetnis. Un ja mēs gribam likt pamatus labai pedagoģijai, mums jāņem vērā tas, ka cilvēkā šodienas attīstības ērā garīgais ir tikai kā aizmetnis, dīglis – Vispirms pateiksim pavisam skaidri, kas ir šajā cilvēka iekārtojumā, kas domāts tā, lai cilvēks nākotnē. Pirmām kārtām, gan tikai kā aizmetnis ir tas, ko mēs saucam par pašgaru. Pašgaru mēs nevarēsim uzņemt starp cilvēku sastāvdaļām, starp cilvēka dabas daļām tūlīt, kad mēs runājam par tagadnes cilvēku, bet skaidra apziņa par pašgaru ir īpaši tiem cilvēkiem, kuri spēja ieskatīties garīgajā. Jūs zināt, ka visa austrumzemju apziņa, cik tā tā ir izveidota, apziņa sauc pašgaru par manas, iekavās veļi, un ka par manas, kā par kaut ko cilvēkā dzīvojošu, tiek visur runāts visā austrumzemju gara kultūrā. Bet arī vakar zemju cilvēcē, ja tā nav tieši pēdiņās mācīta, mājo skaidra apziņa par šo pašgaru, jo tautā to, kas paliek pāri no cilvēka pēc nāves, sauca par veļiem. Vismaz sauc, kamēr vēl tautu pilnīgi nebija pārņēmis materiālistiskais noskaņojums. Runā par to, ka pēc nāves paliek veļi. Manas ir veļi. Es teicu tautai par to ir skaidra apziņa, jo tauta šī gadījumā to lieto daudzskaitlī. Tulkotāja piezīme. Vācu valodā daudzskaitlī. Diemanen. Piezīmes beigas. Mēs, kas pašgaru zinātniski vairāk attiecinām uz cilvēku, vēl pirms nāves, sakām vienskaitlī. Pašgars. Tauta, kas par šo pašgaru vairāk runā no realitātes, no naivās izziņas, runājot par veļiem, lieto daudzskaitli, jo cilvēku tajā mirklī, kad viņš iet caur nāves vārtiem, uzņem daudzas garīgas būtnes – Es jau to minēju citā sakarībā. Mums ir savs personīgais vadošais gars no eņģeļu hierarhijas, bet tam pārstāvoši ir arī gari no erceņģeļu hierarhijas, kuri pievienojas tūlīt, tikko cilvēks iet cauri nāvs vārtiem, tā ka tūdaļ viņa esamība zināmā attiecībā ir daudzskaitlī, jo viņa esamībā ir ieslēgušies daudzi erceņģeļi. Tauta jūt ļoti skaidri – kad cilvēks atšķirībā no savas esamības šeit, kas liekas viena vienība, pēc tam vairāk vai mazāk, tiek uztverts daudzskaitlī. Tātad veļi ir kaut kas, kas naivajā tautas apziņā dzīvo kā daudzskaitlī esošs pašgars – manas. Otra augstāka cilvēka sastāvdaļa ir tā, ko mēs saucam par dzīvības garu. Šis dzīvības gars tagadnes cilvēkos ir jau ļoti maz uztverams – Tas cilvēkos ir kaut kas ļoti garīgs, kas attīstīsies tālā cilvēks nākotnē. Un tad augstākais, kas ir cilvēkā, kas gan tagadnē, ir tikai pavisam nenozīmīgs ieguldījums, ir īstais gara cilvēks. Bet kaut arī šodienas cilvēko šeit uz zemes starp dzimšanu un nāvi dzīvojošos, šīs trīs augstākās cilvēka dabas daļas ir tikai dīgļi, toties tās ļoti nozīmīgi attīstās – protams, augstāko garīgo būtņu aizsardzībā, starp nāvi un jaunu dzimšanu. Tātad, kad cilvēks mirst un atkal iedzīvojas garīgajā pasaulē, tad šīs trīs daļas, zināmā mērā iezīmējot nākotnes cilvēces esamību, attīstās ļoti skaidri. Kā cilvēks savā tagadējā dzīvē starp dzimšanu un nāvi attīstās garīgi dvēseliski, tāpat viņam arī pēc nāves ir noteikta attīstība – Tikai tad viņš kā ar nabas saiti ir saistīts ar augstāko hierarhiju garīgajām būtnēm. Tagad pievienosim šodien tik, tikko uztveramajā augstākajām daļām cilvēka dabā to, ko mēs tagad jau uztveram. Tas pirmkārt ir tas, kas izpaužas apziņas dvēselē, prāta jeb iedabas dvēselē un sajūtu dvēselē. Tās ir patiesās cilvēka dvēseles sastāvdaļas – Ja šodien gribam runāt par cilvēka dvēseli, kā tā dzīvo fiziskajā ķermenī, tad mums jārunā par trim tikko nosauktajām dvēseles daļām. Ja mēs gribam runāt par savu fizisko ķermeni, tad mēs runājam par sajūtošo miesu, smalkāko miesu, kuru sauc arī par astrālo miesu, par ēterisko miesu un par rupjo fizisko miesu, ko mēs redzam ar savām acīm un ko analizē ārējā zinātne – Līdz ar to mūsu priekšā ir viss cilvēks. Jūs jau zināt, ka fiziskais ķermenis ir kā cilvēkam, tā arī dzīvniekiem. Sajūtām atbilstošu un gribas izpratnē lietojamu priekšstatu par cilvēku attiecībā uz dzīvnieku, salīdzinot visu cilvēku ar tā deviņām sastāvdaļām ar dzīvnieku pasauli, mēs dabūjam tikai tad, ja mēs zinām, kā cilvēks ar savu dvēseli ir ietērps fiziskajā ķermenī – Tāpat arī dzīvnieks ir ietērpts fiziskajā ķermenī, bet dzīvnieka fiziskais ķermenis daudzajādā ziņā ir veidots savādāk nekā cilvēkam. Cilvēka fiziskais ķermenis patiesībā nav attīstītāks nekā dzīvniekam. Padomājiet piemēram par bebru no augstāko dzīvnieku rindas, kad tas veido savu aizsprostu. Cilvēks to nevar, ja viņš nav mācījies, ja viņš nav veicis ļoti sarežģītu apmācību – nav studējis arhitektūru un tam līdzīgi. Bebrus taisa savu būvi, izejot no sava ķermeņa veidojuma. Vienkārši viņa ārējais fiziskais ķermenis ir tā izveidots, ka viņš iekļaujas ārējā fiziskajā pasaulē, ka to, kas dzīvo viņa fiziskā ķermeņa formās, var izmantot savas būves radīšanai. Šajā ziņā viņa fiziskais ķermenis pats ir viņa skolotājs. Mēs varam novērot lapsenes, bites, arī tā saucamos zemākos dzīvniekus, un atrast, ka viņu fizisko ķermeņu formā ir kaut kas cieši piesaistīts, kas cilvēku fiziskajā ķermenī tādā apmērā, tādā izpauzmē ar tādu spēku nav. Šis ir tas, ko mēs aptveram ar jēdzienu instinkts. Tā ka instinktu mēs patiesībā varam studēt tikai tad, ka to apskatām kopsakarā ar fiziskā ķermeņa formu. Ja studējam visu dzīvnieku rindu – kā tā ir izplatīta, tad dzīvnieku fizisko ķermeņa formās visur atradīsim norādījumus dažādo instinktu veidu studēšanai. Ja mēs gribam studēt gribu, tad mums vispirms tā jāuzmeklē instinktu jomā un jāapzinās, ka instinktus mēs varam atrast dažādo dzīvnieku ķermeņu formās. Ja mēs iedomātos un uzīmētu atsevišķo dzīvnieku galvenās formas, tad mēs varētu zīmēt instinkta dažādās jomas – Kas instinktā ir griba, tas izpaužas dažādo dzīvnieku fiziskā ķermeņa formas tēlām. Redziet tādajādi, pasaulē ienāk jēga, ja mēs vadāmies no šāda redzes viedokļa. Mēs pārskatām dzīvnieku fizisko ķermeņu formas un redzam tajās zīmējumus, ko daba pati ir izveidojusi, instinktiem, ar ko tā grib īstenot to, kas dzīvo esamībā bet mūsu fiziskajā miesā to pilnīgi piepildot un cauraužot dzīvo ēteriskā miesa. Ārējām maņām tā ir pārdabiska, neredzama, bet kad mēs skatāmies uz gribas dabu, tad ir tā, ka tikko kā ēteriskā miesa caurauž fizisko miesu, tad tā pārņem arī to, kas fiziskajā ķermenī izpaužas kā instinkts. Tad instinkts kļūst par dziņu. Fiziskajā ķermenī griba ir instinkts – Tikko ētermiesa pārņem instinktu, tad griba kļūst par dziņu. Ir ļoti interesanti izsakot, kā instinkta novērošana, kuru konkrētāk var uztvert ārējā formā, tagad kļūst vairāk iekšēja un arī vairāk vienota, apskatot to kā dziņu. Par instinktu vienmēr tiek runāts tā, ka dzīvniekā vai pavājinātā veidā cilvēkā šīm būtnēm ir uzspiests no ārienes. Par dziņu jau jādomā – ka tas, kas vairāk izpaužas iekšējā formā, arī vairāk nāk no iekšienes, jo instinktu pārņem pārjuktekliskais ēteriskais ķermenis, un tādējādi instinkts kļūs par dziņu. Cilvēkam vēl ir arī sajūtošā miesa. Tā ir vēl iekšējāka. Tā savukārt pārņem dziņu, un tad tā tiek padarīta ne tikai vēl iekšējāka, bet instinkts un dziņa jau tiek pacelti apziņā, un tā tie kļūs par iekāri. Iekāri jūs vēl atradīsiet arī dzīvniekā, tāpat kā ziņas, jo arī dzīvniekam ir visas šīs trīs daļas – fiziskā miesa, ētermiesa un sajūtošā miesa. Bet runājot par iekāri, jums gluži instinktīvi būs jāpieļauj uzskatīt iekāris par kaut ko ļoti iekšēju. Par dziņu jūs runājat tā, es gribētu teikt, ka tā tomēr no dzimšanas līdz dziļam vecumam izpaužas vienveidīgi. Par iekāri jūs runājat kā par kaut ko, kas tiek nostiprināts ar dvēselisko, nostiprināts vairāk kā vienreizēji. Iekārai nav jābūt raksturojošai, tai nav jāturas pie dvēseliskā, tā rodas un zūd. Tādajādi iekāre parādās vairāk raksturīga dvēseliskajam nekā tīra dziņa. Tagad jautāsim sev – Ja cilvēks dzīvniekam tas tā vairs nevar notikt, uzņem savā es, tas ir sajūta dvēselē, prāta, jeb iedabas dvēselē un apziņas dvēselē to, kas dzīvo viņam iesīgajā kā instinkts, dziņa un iekāre. Kas tad no tā iznāk? Te mēs tik stingri nenodalām, kā miesīgajā, jo jums dvēselē, tiešām proti tagadnes cilvēkiem, viss vairāk vai mazāk ir sajaucies kopā. Tas jau arī ir tagadnes psiholoģijas klupšanas akmens, ka psihologi nezina, vai dvēseles daļas stingri atdalīt vienu no otras, vai ļaut tām ieplūst vienai otrā. Dažiem psihologiem vēl jaucas klāt agrākais stingrais iedalījums starp gribu, jūtām un domāšanu. Citiem psihologiem, kuri vairāk vadās pēc Herberta, viss tiek vairāk novirzīts uz priekšstatu pusi – Vunditiānieši vairāk vadās no gribas puses. Tātad nav nekāda īsta priekštata, ko īstenībā būtu jādara ar dvēseles iedalījumu. Tas rodas no tā, ka praktiskajā dzīvē patiesībā es cauraužu visas dvēseles spējas un ka tagadnes cilvēkam praksē nemaz skaidri neparādās atšķirības attiecībā uz trim dvēseles daļām – Tāpēc arī valodā nav vārdu, lai atšķirtu to, kas dvēselē ir ar gribas dabu, instinkts, dziņa, iekāre, ka to uzņem es, bet vispārīgi to, ko cilvēkā es uzņem kā instinktu, tieksmi iekāri, mēs apzīmējam par motīvu, un kad mēs īsti dvēseliskajā šajā es runājam par gribas dzenuļiem, tad runājam par motīvu un zinām, Dzīvniekiem var gan būt iekāres, bet nevar būt motīvu. Tikai cilvēkiem iekāres, kad viņš tās uzņem savā dvēseles pasaulē, tiek paaugstinātas un tādējādi tiek iedarbināts stiprs pamudinājums iekšēji formulēt motīvu. Tikai viņam iekāres kļūs par īsteno gribas motīvu. Tādēļ, ja mēs sakām, ka cilvēkā vēl no dzīvnieku pasaules dzīvo instinkti, dziņas un iekāres, bet viņš tās paaugstina par motīvu. Mums rodas tas, runājot par gribu, kas ir atrodams tagadnes cilvēkā. Tas noteikti ir tā. Un kas vispār novēros cilvēku attiecībā uz viņas gribas dabu, tas teiks, ja es par kādu cilvēku zinu, kas ir viņa motīvi, tad es zinu, kas viņš ir. Bet nepilnīgi, jo kad cilvēks attīsta motīvus, klusi ieskanas vēl kaut kas – un šis klusi, pieskanošais ir ļoti, ļoti stipri jāņem vērā. Es lūdzu tagad precīzi atšķirt, ko es domāju ar šo gribas impulsam pieskanošo, no tā, kas vairāk ir priekšstatveidīgs, kas vairāk ir priekšstatu veida pie gribas impulsa. To es tagad nedomāju. Jums, piemēram, var būt priekšstats. Tas bija labi, ko es gribēju vai izdarīju. Varbūt arī cits priekšstats. To es nedomāju. Es domāju tagad to, kas klusi pieskan tieši gribai atbilstoši. Te sākumā ir kaut kas, kas arī, kad mums ir motīvi, vēl vienmēr darbojas gribā – vēlme. Es tagad nedomāju tās stipri izteiktās vēlēšanās, no kurām tad veidojas iekārs, bet gan tās klusās piedevas pie vēlēšanās, kas pavada visus mūsu motīvus. Tās vienmēr ir. Šo gribēšanu mēs vienmēr uztveram īpaši stipri, kad mēs darām kaut ko, kas rodas no mūsu gribas motīva, un beigās to pārdomājam un sakām sev. Ko tu izdarīji? To tu varēji izdarīt vēl daudz labāk. Bet vai tad vispār ir kaut kas, ko mēs dzīvē darām, par ko mēs nevarētu apzināties, ka to varētu izdarīt vēl labāk? Būtu bēdīgi, ja mēs varētu ar kaut ko būt pilnīgi apmierināti, jo nav nekā, ko nevarētu izdarīt vēl labāk. Un tieši ar to atšķiras kultūrā augstāk stāvošs cilvēks no zemāk stāvoša, ka pēdējais vienmēr gribētu būt apmierināts ar sevi. Augstāk stāvošais nekad negribētu tā īsti būt apmierināts ar sevi, jo vienmēr kā motīvs skan līdzi klusa vēlme pēc labāk izdarīšanas, pat pēc izdarīšanas citādi. Šajā jomā tiek daudz grēkots – Cilvēki tajā saskata kaut ko, nezin cik milzīgu, kad viņi nožēlo kādu savu rīcību. Bet tas nav labākais, ko ar kādu rīcību var iesākt, jo nožēla daudzajādi balstās kailā egoismā. Gribas kaut ko būt labāk izdarījušam, lai būtu labāks cilvēks. Tas ir egoistiski. Neegoistiska mūsu cenšanās kļūst tikai tad, kad grib labāku nevis jau izdarītu rīcību, bet gan daudz lielāku vērtību piešķir tam, kā nākamajā gadījumā izdarīt to pašu darbību labāk. Augstākais ir apņemšanās un piepūla nākamajā reizē šo lietu izdarīt labāk, nevis nožēla. Un pār šo apņemšanos pāri vēl skan vēlme, tā ka drīkstam sev jautāt, kas tas ir, kas skan līdzi kā vēlme – Tam, kas tiešām var novērot dvēseliski, tas ir pirmais elements no visa tā, kas paliek pāri pēc nāves. Tas ir kaut kas no tā atlikuma, ko mēs jūtam. Mums vajadzēja to izdarīt labāk, mēs gribētu to būt labāk izdarījuši. Tas jau pieder pašgaram, vēlme tajā formā, kā es jums to izskaidroju. Vēlmi var vairāk konkretizēt, tā var pieņemt noteiktāku veidolu, tad tā kļūst līdzīga nolūkam. Tad izveido sava veida priekšstatu par to, kā darbību, ja to vajadzētu izdarīt vēl vienu reizi, varētu izdarīt labāk. Bet es nepiešķiru lielāko vērtību šim priekšstatam, bet gan sajūtu un gribas veidīgajam, kas pavada katru motīvu. Šo motīvu nākamo reizi līdzīgā gadījumā kaut ko izdarīt labāk. Te mūsos stipri izpaužas tā sauktais – neapzinātais cilvēkām. Ar savu parasto apziņu, kad jūs šodien no savas gribas izpildāt kādu darbību, jūs nevienmēr ieskicēsiet priekšstatu, kā nākamajā reizē līdzīgu darbību varētu izpildīt labāk. Bet cilvēks, kurš dzīvo vēl jūsos, otrais cilvēks, tas vienmēr, gan ne priekštatveidīgi, bet gribas veidīgi, attīsta skaidru bildi par to, kā izpildīt šo darbību – ja vēlreiz būtu līdzīgs gadījums. Nenovērtējiet par zemu šādu atziņu. Nenovērtējiet vispār par zemu šo otro cilvēku, kas dzīvo jūsos. Par šo otro cilvēku šodien kuļ daudz tukšu salmu, tā sauktais zinātniskais virziens, ko sauc par analītisko psiholoģiju, psihoanalīzi. Šo psihoanalīzi, kad ar to saskaras, parasti sāk ar kādu skolniecisku piemēru. Es to arī jau esmu stāstījis, bet ir labi vēlreiz iztēloties šo piemēru acu priekšā. Tas ir šāds. Kāds savā mājā vakarā rīko saviesīgu saiešanu, un programmā ir paredzēts, ka tūlīt pēc vakara noslēguma mājas kundzei ir jāaizceļo, lai dotos uz kūrortu. Šajā sabiedrībā ir dažādi cilvēki, starp tiem arī kāda dāma. Vakars notiek. Mājas kundze tiek pavadīta uz vilcienu, lai viņa brauktu uz kūrortu. Pārējā sabiedrība dodas prom, un kopā ar citiem arī tā dāma. Viņu tāpat kā pārējos sabiedrības locekļus kādā krustojumā pārsteidz vieglais pajūgs, kas nogriežas ap stūri no citas ielas tā, ka to ierauga, ka tas jau ir pavisam tuvu. Ko dara sabiedrības dalībnieki? Pats par sevi saprotams, ka viņi izvairās no pajūga pa labi un pa kreisi, tikai tā dāma nē. Viņa skrien, cik vien spēka, pa ielas vidu zirgiem pa priekšu. Pajūga kučieris arī neapstājas, un pārējie sabiedrības dalībnieki ir pavisam izbijušies, bet dāma skrien tik ātri, ka pārējie nevar viņai sekot. Skrien, kamēr nonāk pie tilta. Arī te viņai neienāk prātā izvairīties – Viņa nu iekrīt ūdenī, bet tiek izglābta, un tad tiek aizvesta atpakaļ uz namatēvu māju. Tur nu viņa var pavadīt nakti. Šo gadījumu jūs atradīsiet kā piemēru daudzos psihoanalīzes tēlojumos, bet visur tajā tiek kaut kas aplam interpretēts, jo ir jājautā, kas ir pamatā visam šim gadījumam. Pamatā ir dāmas griba, proti, ko viņa gribēja. Viņa gribēja pēc tam, kad mājas kundze būs aizceļojusi, atgriezties namatēlu mājā, jo viņa bija iemīlējusies šajā vīrā. Bet tā nebija apzināta griba, bet gan kaut kas pavisam neapzināts. Un šī otrā cilvēka, kas sēž cilvēkā zemapziņa, bieži ir daudz rafinētāka nekā cilvēks savos augstākajos nodalījumos. Šajā gadījumā zemapziņa bija tik rafinēta – ka tā iekārtoja dāmai visu procedūru līdz pat acu mirklim, kurā viņa iekrita ūdenī, lai atgrieztos nama tēva mājā. Tā pat gaišredzīgi paredzēja, ka dāma tiks izglābta. Nu, psihoanalīze mēģina pietuvoties šiem apslēptajiem dvēseles spēkiem, bet tā runā tikai vispārīgi par kādu otru cilvēku. Bet mēs varam zināt, ka tas, kas darbojas zemapziņas dvēseles spēkos un bieži izpaužas ārkārtīgi rafinēti – daudz rafinētāki nekā pie normālas dvēseli būtības, ir katrā cilvēkā. Katrā cilvēkā apakšā līdzīgi kā pazemē sēž otrais cilvēks. Šajā otrajā cilvēkā dzīvo arī labākais cilvēks, kurš vienmēr apņemas pēc kādas rīcības līdzīgā gadījumā nākamajā reizē šo lietu izdarīt labāk, tā ka vienmēr klusi skan līdzi nolūks – neapzinātais zemapziņas nolūks kādu darbību līdzīgā gadījumā izdarīt labāk. Un tikai tad, kad dvēseli reiz tiks atbrīvota no ķermeņa, no šī nolūka taps lēmums. Nolūks paliek dīgļveidīgi guļam dvēselē, lēmums tad seko vēlāk. Un lēmums ir gara cilvēkā tāpat, kā nolūks dzīvības garā, un kā tīrā vēlme ir pašgarā. Tātad aptveriet cilvēku kā gribošu būtni acu priekšā, tā jūs atradīsiet visas šīs sastāvdaļas – instinktu, dziņu, iekāri un motīvu, un tad klusi pieskanošu to, kas dzīvo pašgarā, dzīvības garā un gara cilvēkā, kā vēlme, nolūks un lēmums. Bet tam cilvēka attīstībā ir liela nozīme – Tas, kas tur klusi dzīvo, saglabājoties laikam pēc nāves, tas izdzīvo tēlos cilvēkam starp dzimšanu un nāvi. Tad to apzīmē ar tiem pašiem vārdiem. Priekšstatu veidā mēs arī tur piedzīvojam vēlmi, nolūku un lēmumu. Bet mēs pārdzīvosim šo vēlmi, nolūku un lēmumu cilvēciskumam atbilstošā veidā tikai tad, ja šīs lietas ir tikušas izveidotas pareizā veidā kas vēlme, nolūks un lēmums ir īstenībā dziļākajā cilvēka dabā, tas ārējam cilvēkam starp dzimšanu un nāvi neparādās. Tēli parāda sevi priekšstatu dzīvē. Jūs galīgi nezināt, ka jūs attīstāt tikai parasto apziņu, kas ir vēlme. Jums nemitīgi ir tikai vēlmes priekšstats. Tāpēc Herberts tic, ka tiekšanās jau ir vēlmes priekšstatā. Ar lēmumu ir tāpat, no tā jums ir tikai priekštats. Jūs gribat tā vai citādi kaut ko darīt, kas reāli noris apakšā dvēselē, bet jūs nezināt, kas tam ir pamatā. Un tikai tad lēmums. Kurš gan par to kaut ko zina? Tikai par vispārēju gribēšanu runā vispārējā psiholoģija – un tomēr visos trijos šajos dvēseles spēkos regulējoši un kārtojoši ir jāiejauc skolotājam un audzinātājam. Jāstrādā ir tieši ar to, kas norisinās apakšā cilvēka dabas dzīlēs, ja grib strādāt audzinoši un mācoši. Vienmēr ir ārkārtīgi svarīgi, ka audzinātājs un skolotājs apzinās, nepietiek izkārtot mācības vadoties no parastās cilvēku saskarsmes – mācības ir jāveido, vadoties no iekšējā cilvēka apjēgšanas. Šo kļūdu, izkārtot mācības pēc parastās cilvēku saskarsmes, gribētu darīt tieši vispār pieņemtais sociālisms. Padomājiet reizi, ka nākotnes skola tiktu veidota pēc parasto marksistisko sociālistu ideāliem. Krievijā tas jau ir noticis, tāpēc tur Lunačarska skolu reforma ir kaut kas briesmīgs – Tā ir visas kultūras nāve. Jau no visa pārējā bolševisma ceļas ļoti daudz ļaunuma. Ļaunākais no tā būs bolševistiskā mācīšanas metode. Jo tā, ja uzvarēs, pamatos izskaudīs visu, kas kultūrā ir pārmantots no agrākajiem laikiem. Tā nesasniegs to uzreiz pirmajā paudzē – bet jo drošāk tā nonāks pie tā nākamajās paaudzēs, un tad no zemes virsas ļoti drīz pazudīs jebkura kultūra. Tas dažiem būs jāievēro, jo padomājiet, ka mēs tagad dzīvojam zem mērenā sociālisma diletantiskajām prasībām. Tajā ieskan noskaņas, kuras gribētu izveidot sociālismu visneieidzīgākajā veidā. Tur skan kopā labais ar slikto – Jūs paši šajā telpā esat dzirdējuši cilvēkus, kuri ir dziedājuši slavas dziesmas bolševismam un kuriem nav vispār nekādas nojausmas, ka tādajādi sociālismā tiek iedzīts sātaniskais. Te ir īpaši jāuzmanās. Ir jābūt cilvēkiem, kuri zina, ka attīstība no sociālās puses prasa jo intīmāku cilvēku apiekšanu no audzināšanas puses. Tāpēc ir jāzina, ka tieši nākotnes audzinātājiem un skolotājiem jāaptver cilvēka dabas pats iekšējais, ka jādzīvo ar šo cilvēka dabas visiekšējāko un ka parasto saskarsmi, kā tā notiek starp pieaugušiem, nedrīkst pielietot mācībās. Ko tad grib parastie marksisti? Viņi grib skolu veidot sociālistiski, atteikties no rektorāta un neko nelikt tā vietā – un grib bērnus pēc iespējas audzināt caur sevi pašu. No tā iznāk kaut kas briesmīgs. Reiz mēs bijām kādā lauku komunā un gribējām no tās mācībām ieskatīties vispacilājošākajā stundā – reliģijas stundā. Mēs ienācām mācību telpā. Viens rezgalas tur gulēja uz palodzes, tas bija izbāzis savus kājas pa logu. Otrais tupēja uz grīdas, trešais gulēja kaut kur uz vēdera un cilāja galvu. Apmēram tā telpā bija sadalīti visi skolēni. Tad nāca tā sauktais reliģijas skolotājs un bez īpaša ievada lasīja priekšā kādu Gottfrīda Kellera noveli. Pie tam skolēni pavadīja viņa lasīšanu atkal ar dažādām ākstībām. Tad, kad viņš bija beidzis, reliģijas stunda bija beigusies un visi gāja ārā. Pie šī pārdzīvojuma manī radās bildveidīgs priekštats, ka blakus šai lauka audzināšanas komunai bija liela aitu kūts, un dažu soļu attālumā dzīvoja šie skolēni. Zināms, arī šīs lietas nevajag asi nopāļāt. Pamatā ir daudz labas gribas, bet tā ir pilnīga tā pārprašana, kam jānotiek nākotnes kultūrā. Ko tad šodien grib pēc tās sauktās sociālistiskās programmas? Grib palaist bērnus – saskarsmē vienam ar otru tā, kā tas ir starp pieaugušajiem. Bet tas ir visļaunākais, ko audzināšanā var darīt. Jāapzinās tas, ka bērnam dvēseles spēkos un arī ķermeņa spēkos ir jāattīsta pavisam kas cits, nekā to attīsta pieaugušie savstarpējā saskarsmē. Tātad audzināšanai un mācīšanai ir jāvar ieiet tajā, kas ir dziļi dvēselē, citādi uz priekšu nevar tikt. Tāpēc jājautā, kas mācībās un audzināšanā iedarbojas uz cilvēka gribas dabu? Šo jautājumu vienreiz ir nopietni jāizrunā. Ja jūs domājat par vakar teikto, tad jūs atcerēsieties, viss intelektuālais ir jau sirmgalvīga griba, tā ir jau griba vecumā. Tātad visa parastā pamācīšana, saprašanas ziņā, visi parastie brīdinājumi, viss kas audzināšanai tiek ietverts jēdzienos, tajā vecumā, ar kuru iznāk saskarties audzinātājam, vispār vēl nemaz neiedarbojas uz bērnu. Nu, apkopojiet šo lietu vēlreiz, tā ka mēs zinām. Jūtas ir topoša, vēl netapusi griba, bet gribā dzīvo viss cilvēks, tā, ka arī bērnā ir jārēķinās ar neapzinātiem lēmumiem – Tikai sargāsimies no ticības, ka mēs ar to visu, ko mēs iedomājamies labi izdomājuši, radām kādu iespaidu uz bērna gribu. Tāpēc mums jājautā, kā mēs varam izdarīt labu iespaidu uz bērnu sajūtu dabu. To mēs varam tikai ar to, ko mēs veicam kā atkārtojošos darbību. Ne tā, ka jūs vienu reizi bērnam pasakāt, kas ir pareizi – jūs varat likt pareizi izpausties gribas impulsam, bet gan tā, ka jūs bērnam ļaujat kaut ko darīt šodien, rīt un parīt. Pareizais pirmām kārtām ir nevis tajā, ka jūs sākat bērnam dot atgādinājumus, paradums, bet gan, ka jūs virzāt uz kaut ko ar ticību, ka tas modinās bērnā sajūt par pareizo un ļaujat bērnam to atkārtoti darīt. Jums šāda darbība jāpaukstina līdz ieradumam. Jo vairāk tas kļūst neapzināts ieradums, jo labāk tas ir jūtu attīstībai. Jo vairāk bērns apzinās, ka darbs jādara pakļaujoties atkārtošanai, tāpēc, ka to vajag darīt, tāpēc, ka tas ir jādara, jo vairāk jūs to paceļat līdz īstam gribas impulsam. Tātad vairāk neapzināta atkārtošana kultivē jūtas – Pilnīga apzināta atkārtošana kultivē īsteno gribas, impulsu, jo tādējādi tiek paaugstināts izšķiršanās spēks. Un izšķiršanās spēks, kas citādi paliek zemapziņā, tiek paskubināts ar to, ka jūs bērnam liekat apzināti atkārtot lietas. Tātad mēs nedrīkstam attiecībā uz gribas kultūru skatīties uz to, kas ir īpaši svarīgs intelektuālajā dzīvēm. Intelektuālajā dzīvē mēs vienmēr paļaujamies uz to, ka kaut ko bērnam izskaidro un ir jo labāk, jo labāk viņš šo lietu ir apjēdzis. Vienreizējai izskaidrošanai piešķir lielāko vērtību. Tad lietai jābūt paturētai, pamanītai. Bet kas tā vienreiz ir izskaidrots un tad paturēts, tas nedarbojas uz jūtām un gribu. Uz jūtām un gribu darbojas tas, kas tiek darīts vienmēr, atkal un kas attiecīgos apstākļos piedāvātajā tiek uzskatīts par pareizāko. Agrākās, vairāk naivi patriarchālās audzināšanas formas to arī naivi patriarchāli pielietoja. Tie vienkārši kļuva par dzīves ieradumiem. Visās šajās lietās, kuras tā tika pielietotas, ir arī kaut kas caur caurēm labs pedagoģisks. Kāpēc, piemēram, katru dienu – ir jāskaita viena un tā pati tēvreize. Ja šodienas cilvēkam katru dienu būtu jālasa viens un tas pats stāsts, tad viņš to vispār nedarītu, tas būtu viņam pārāk garlaicīgi, jo šodienas cilvēks ir dresēts tieši uz vienreizīgumu. Agrākā veida cilvēki visi vēl iepazina to, ka viņi ne tikai ikdienas skaitīja to pašu tēvreizi, bet viņiem bija arī grāmata – ar stāstiem, ko viņa katru nedēļu vismaz vienu reizi izlasīja. Tāpēc arī viņa attiecībā uz gribu bija stiprāki cilvēki nekā tie, kurus veido šodienas audzināšana, jo gribas kultūra balstās uz atkārtošanu un apzinātu atkārtošanu. Tas ir jāievēro. Tāpēc nepietiek tikai abstrakti pateikt, ka vajag audzināt gribu, jo tad var noticēt, ja pašam ir labas idejas gribas veidošanai un tās ar kaut kādām rafinētām metodēm nodod bērniem, ka ar to ir kaut kas darīts gribas veidošanā. Patiesībā tas nelīdz itin nemaz. Tikai par vājiem, nervoziem cilvēkiem kļūst tie, kurus grib mudināt ar morāli. Iekšēji stipri kļūst cilvēki, ja piemēram bērniem saka, tu šodien dari šo, un tu šodien dari to, un jūs abi to pašu darīsiet arī rīt un parīt tad viņi to dara, pakļaujoties autoritātei, jo viņi pieņem, ka vienam skolā ir jāvar pavēlēt. Tātad katram dot sava veida darbību katrai dienai, ko viņi tad atkarībā no apstākļiem var izpildīt katru dienu visu skolas gadu. Tas ir kaut kas, kas ļoti stipri darbojas uz gribas veidošanu. Pirmkārt, tas rada kontaktu starp skolēniem. Tad tas stiprina arī skolotāja autoritāti – un iekļauj cilvēkus atkārtotā darbībā, kura stipri iedarbojas uz gribu. Kāpēc pavisam īpaši uz gribas veidošanu iedarbojas mākslinieciskais elements? Tāpēc, ka tas pirmām kārtām vingrinājumos balstās uz atkārtošanu, bet otrkārt arī tas, ka cilvēka mākslinieciski apgūtais viņam vienmēr atkal dara prieku. Māksliniecisko var vienmēr atkal baudīt – ne tikai pirmo reizi. Tas jau satur sevī to, ne tikai vienu reizi ierosināt cilvēku, bet gan netieši vienmēr atkal viņu iepriecināt. Un tāpēc mums tas, ko gribam mācībās, darbībā tiešām jāsaist ar māksliniecisko elementu. Par to mēs tad runāsim tālāk rīt. Es gribēju šodien parādīt, ka uz gribas veidošanu ir jāiedarbojas citādāk, nekā uz intelektuālā veidošanu.